Pāvila vēstule galotiešiem, tā ir aiz otrās korintiešiem. Piektā nodaļa un no 16. panta. Pāvēstule galotiešiem 5. nodaļa no 16. panta. Bet es saku, staigājiet garām, tad jūs miesas kārību savaldīsiet. Jo miesas tieksmes ir pret garu, bet gara tieksmes ir pret miesu. Jo šie divi viens otram stāv pretī, ka jūs nedarat to, ko gribat. Bet ja gars jūs vada, tad jūs vairs neesat padoti bauslībai. Bet zinām ir miesas darbi, tie ir netiklība, nešķīstība, izlaidība, elku kalpība, buršana, ienaids, strīdi, nenovīdība, dusmas, ķildes, šķelšanās, ķecerība, skaudība, dzeršana, dzīrošana un tam līdzīgas lietas, par kurām es iepriekš saku, kā jau esmu sanāk sacījis. Tie, kas tādas lietas dara, nemantos Dieva valstību, bet gara auglis ir mīlestība, prieks, miers, pacietība, laipnība, labprātība, uzticamība, lēnprātība, atturība. Pret tādām lietām nav bauslības, bet tie, kas kristumu pieder, ir savu miesu krustā situši līdz ar kaislībām un iekārošanām. Ja dzīvojam garā, tad arī staigāsim garā. Nedzīsimies pēc tukša goda, cits citu izaicinādami, cits citu apskauzdami. Amen. Un tas ir tāds, ka atgādinājums vai novēlējums jums arī tā kā nākamajā gadā, kad staigāsim garā. Dzīvosim un staigāsim garā, lai mēs nebūtu pakļauti miesai, bet lai mūsos vairoto šie gara augļi. Lai mums būtu šie uzskaitītie deviņi gara augļi, ka mēs būtu par svētību citiem, ka mēs būtu par svētību saviem tuviniekiem, šai pilsētai, Latvijai, vienalga, kur jūs tiekat vadīt, kur jūs esat. Lai cilvēki redz šos gara augļus un ka tā ir, ka tas ir tas, Kad mēs staigāsim kopā ar Dievu, tad mums būs šie gara augi. Un Pāvils arī šeit saka, ka nedzīsimies pēc tukša goda. Cits citu izaicinādami, cits citu apskauzdami. Ja kādam ir kas vairāk, neapskaudīsim otru, bet pateiksimies Dievam par to, kas mums jau ir. Un liksim to latiņu augstāk nākamgad. Mēs šogad esam kaut kādā līmenī esam bijuši, kaut ko esam gājuši, kaut ko sasnieguši. Liekam latiņu augstāk nākamajā gadā. Dievu žēlstībā, lai mēs ejam, kā saka, kalnā kāpjam, lai mēs aizjam līdz tai uzvarai. Amen. Es novēlēju jums šie gara augļi būt, lai viņi būtu patiesi, un lai jūs būtu, kā pirmajā psalmā rakstīts, ka jūs būtu šis koks, kas stāvīts, stādīts pie ūdens, ups. Lai jūs katru mēnesi nes savus augļus un lai jūs būtu svētīgs dzimums. Amen, to es jums novēlu. Es aicinu, ka mēs varam piecelties. Mēs lūksim Dievu un mēs slavēsim. Mēs pateiksimies Dievam par to, ka Viņš ir, ko Viņš dara, ko Viņš ir darījis un ko Viņš darīs pie mums. Es aicinu, ka tu atver savu sirdi, ka tu no sirds lūdz, ka nu, tu no sirds pasakies. Mēs baudīsim arī šodien svēto vakarēdienu. Es aicinu, ka tu izzini savu sirdi, liec tās lietas priekšā Dievam. Un es ticu, ka šis laiks mums būs ļoti svētīgs, īpašs. Un atver savu sirdi un ļauj, lai svētīt gars ienāk. Tevī un lai svētīt gars vārdu mūsu. Debes Tēvs, paldies Tev, mīļais kungs, par šo, par šo iespēju būt šeit. Paldies Tev, Tēvs, par to, ka Tu esi mūs radījis, ka Tu esi mūs aicinājis. Paldies Tev, kungs, ka svētdienās mēs varam nākt kopā, ka mēs varam pagodināt Tavu vārdu, ka mēs varam nākt nāk kopā un slavēt, ka mēs varam nākt un klausīties to, ko Tu esi sagatavojis draudzē, Dievs. Paldies, kungs, ka Tu vādi mūs. Paldies, kungs, ka Tu maini mūs, Dievs. Paldies, kungs, ka Tu mūs atjauno, Dievs. Paldies, kungs, ka Tu vairo prieku, ka Tu dod mums mieru, Dievs. Paldies, ka pie Tevis vienmēr mēs varam patvērties, ka pie Tevis vienmēr mēs varam nākt. Un paldies Tev, kungs, ka Tava auss nekad nav aizkritus un ka Tava roka nekad nav par īsti, Dievs. Paldies Tev, Tēvs, un es lūdzu, Dievs, gan savā, gan draudz vārdā. Dievs, piedod arī tās lietas, ko mēs esam darījuši nepareizi. Piedod, Dievs, ja mēs esam pārkāpuši tavs baušas un likums, Dievs. Piedod, Dievs, ja mēs esam paļaujušies uz sev vai uz cilvēkiem, bet neesam turējuši Tev svēt, Dievs. Piedod, kungs. Bet mēs esam šeit, Dievs, lai lai mainītos. Mēs esam šeit, Dievs, lai staigātu garā un dzīvot garā, Dievs. Mēs esam šeit, Dievs, lai mūsu dzīve būtu svēta un tīkam Tavā priekšā, kungs. Un mēs lūdzam, Dievs, lai mūsos katrā būtu šie gara augļi, Dievs, lai mēs dzīvojam un staigājam garā, Tēvs. Es ieaicinu Tev svētais gars šajā dievkalpojumā. Es lūdzu svētais gars, lai Tu nāc par šo vietu, lai Tavs spēks ir mūsos un pār mums, lai Tavs svaidījums ir šai draudzē, Dievs. Es lūdzu, Dievs, lai Tu palīdz mums Tev pielūgt un slavēt garā un patiesībā, Dievs, ka mēs dziedam garā, Dievs, ka mēs to slavējam no sirds, Dievs. Palīdz, kungs, mums, Dievs. Palīdz, Dievs, un vairo mūsos ticību, Dievs. Arī tad, kad tavs vārds tiks sludināts, Dievs, es lūdzu, lai tu dod spēku Paulam, kungs, šim mūsu mīļam brālim, Dievs. Es lūdzu, svētais gars, lai tu viņu vādi, Dievs. Lai tu, Dievs, dod viņam drosmu sludināt, Tēvs. Palīdz, Dievs, arī iztīri mūsu sirds, kungs, lai mēs neesam šie ērši vai akmens, Dievs, bet ka mūsu sirds ir patiesa augsne, Dievs, kur Tavs vārds tiks iesēts un kas nesīs simtkārtīgs augļus, Dievs. Mēs lūdzam, Dievs, lai mēs būtu par svētību Tēvs, gan viens otram, ka mēs būtu par svētību Tēvs šai pilsētai, Latvijai, pasaulē, Dievs ka mēs būtu tie, kas ir šie miera nesē, kas sauc par Dievu bērniem, ka mēs būtu šie gaismas stāru zāri, ka mēs būtu šie spīdekļi, kas mirdz pasaulē, ka mēs būtu šie lukturi, kas stāv kalna galā, Dievs, kas spīd, Dievs, ka cilvēki redz izmaiņas mūsos, Dievs. Paldies Tev par to, Dievs, ko Tu esi darījis šai draudzē. Un es lūdzu, Dievs, lai Tu šajā dienā turpini darīt to, ko Tu esi iesācis pie katra no mums, Dievs, pie draudzes kopumā, Tēvs. Mēs Tev pasakamies, mēs, Dievs, noliekam visu tās rājas un rūpes pie Jēzus, pie Tavām kājām. Un mēs lūdzam Dievs dziedināšanu par katru, kungs. Ja šeit ir kāds slims, lai paceļ roku, Dievs, es lūdzu, Dievs, lai Tu dziedini, Jēzus, lai Tavās brūcēs notiek dziedināšana, kungs. Es lūdzu, Jēzus, lai Tavā vārdā notiek atbrīvošanas, Dievs, lai atraisās ik viens, kungs, no no apspiestības, Dievs, no tā, ko sātans cenš izdarīt pie katra, Dievs, es lūdzu, lai Tu salauz, kungs, šo apspiestību, Dievs. Es lūdzu, Dievs, lai par katru atnāk miers, Dievs, ja kāds jūtas, Tēvs, nospies, es lūdzu, Dievs, lai Tu vairo šo prieku, Tēvs, lai Tu vairo šo mieru, Dievs, draudzē, kungs, debes Tēvs, es lūdzu, kungs, lai katrā ģimenē, Dievs, būtu Tava svētība, kungs, lai mēs no šejienes neaiziet, kungs, tukši, Dievs, noskumuši, bet ka mēs aizējam, Dievs, garā, priecīgi, Dievs, ka mēs aizējam, Dievs, kā, kā šie barojamie teļi, kas lēkā, Dievs, ganībās, Dievs, ka mēs priecājamies, ka mēs izējam uz ārkungs, ka mēs varam, Dievs, būt tās par svētību šiem cilvēkiem, Dievs, ka mēs varam, Dievs, mainīties, Dievs, ka, mē, ka mēs ejam no spožuma uz spožumu, Dievs. Es Tev lūdzu, kungs, palīdz mums būt šiem kokiem, kas stādīts pie dzīvības ups. Palīdz, Dievs, mums būt šiem cilvēkiem, kas nes augurs, Tēvs. Ja mēs esam nomaldījušies, Dievs, palīdz mums nes pienācīgs atgriešanās augurs, Dievs. Debes Tēvs, es Tev lūdzu, kungs, izmaini mūsu domāšanu, palīdz mums saprast, kā draudzē, kungs, kāda ir Tava griba, Tēvs, kas ir tīkams, labs un pilnīgs, Dievs, ka mēs esam, Dievs, tiešām ar Dievišķu domāšanu, Kristu, ar Tavu prātu, ar Tavu sirdi, ar Tavu raksturu, Jēzu, jo Tu esi mūsu galšai draudzē, Jēzu, tikai Tu, un Tev pieder viss gods un vārda, Tev pieder viss gods un vārda, Tēvs. Svētī šo laiku, Dievs, svētī savu vārdu, Tēvs. Svētī, ka mēs nāksim Tev pielūgt, Dievs. Paldies Tev, kungs, par visu, Tēvs. Paldies Tev, Dievs. Mēs To slavējam un godājam un To lūdzam. Visvaranā mīļā dēļa Jēzus Kristus vārdā. Amen, Dievs. Tas, kāds Tu esi nāc pielu, nāc, nostājies Dievā pielu. tavā priekšā zemosies. Tomēr paliek lielākais ieguvējs, kas izvēlās tūlīt. Reizi ikvienam mēlē teiks, tu esi Dievs, visi tavā priekšā zemosies. Tomēr paliek lielākais ieguvējs, kas izvēlās tūlīt. tagad ir laiks nāc piealu. Nāc, ļauj savai dvēselei pateikties. Nāc, tāds kāds tu esi, nāc piealu. Nāc, nostājies Dieva priekšā. Reizi vienam mēlē teiks, tu esi Dievs, visi tavā priekšā zemosies. Tomēr paliek lielākais ieguvējs, kas izvēlās tūlīt. Reizi vienam mēlē teiks, tu esi Dievs, visi tavā priekšā zemosies. Tomēr paliek lielākais ieguvējs, kas izvēlās tūlī. Reizi vienam mēlē teiks, tu esi Dievs, visi tavā priekšā zemosies. Tomēr paliek lielākais ieguvējs, kas izvēlās tūlī. Reizi vienam mēlē teiks, tu esi Dievs, visi tavā priekšā zemosies. Tomēr paliek lielākais ieguvējs, kas izvēlās tūlīt. kas tiešām mēs esam, kungs, ar to vien ieguvē, kungs, ka mēs varam nākt pie Tevis un ka Tu esi atklājies mums, ka Tu esi mūs izredzējis, ne mēs Tevi un Dievs mums ir dots tik dārgas lietas tās, tik dārga apsolījuma, kungs. Mums ir dot tik dārga pestīšana, kungs. Palīdz, kungs, ka mēs savā ikdienā, kungs, katru brīdi nu, mēs to, protam, novērtēt, kungs. Dievs, tas ir tiešām vairāk nekā mēs spējam iedomāties tēvs. Un mēs esam pateicīgi no sirds, kungs, ka tu to dod mums, kungs, ka tā ir tava žēlstība, kungs. Dievs, paldies Tev par glābšanu, kungs. Mēs tiešām pienesām visu pateicību Tev, Tēvs. Mēs pacējam savus balsts, Tēvs. Mēs pacējam savus rokas, kungs, un slavējam Tev, Dievs. Ja Tu viens esi kungs, Tu viens esi Tēvs, Tu viens esi visa radītājs. Tu viens esi, kur rokās ir sākums un gals. Dievs, slāv Tev un pateicību, kungs. Jēzus Kristus vārdā mēs Tev atdodam visu godu, Tēvs, visu slāvu, visu pateicību, Tēvs. Paldies Tev, Tēvs. Paldies Tev vienkārši. Es paceļu balsi pateicībā. Es paceļu rokas pateicībā jo neviens nemīl tā, kā mīli tu. Jo neviens nemīl tā, kā mīli tu. Es noliecu galvu pazemībā, Es nokrītu ceļos, nolieku visu tavās rokās jo neviens nemīl tā, kā mīli tu. Jo neviens nemīl tā, kā mīli tu. Tavā priekšā zemojos es, atdodu dzīvi, atdodu visu, kas man dārs, visu, kas man dārs. Tavā priekšā zemojos es, atdodu dzīvi, atdodu visu, kas man dās, visu, kas man dās. Jo neviens nemīl tā, kā mīli tu, jo neviens nemīl tā, kā mīli tu. Es paceļu acis pretī Tev. Es paceļu sirdī Tavā priekšā, dārgais kungs, jo neviens nemīl tā, kā mīli Tu. Jo neviens nemīl tā, kā mīli Tu. Tavā priekšā zemojos es, atdodu dzīvi, atdodu visu, kas man dās, visu, kas man dās. Tavā priekšā zemojos es, atdodu dzīvi, atdodu visu, kas man dās, visu, kas man dās neviens nemīl tā, kā mīli tu. Jo neviens nemīl tā, kā mīli tu. Jo neviens nemīl tā, kā mīli tu. Jo neviens nemīl tā, kā mīli tu. Tavā priekšā zemojos es, atdodu dzīvi, atdodu visu, kas man dās, visu, kas man dās. Tavā priekšā zemojos es, atdodu dzīvi, atdodu visu, kas man dās, visu, kas man dās jo neviens nemīl tā, kā mīli tu. Jo neviens nemīl tā, kā mīli tu. Jo neviens nemīl tā, kā mīli tu. Jo neviens nemīl tā, kā mīli Labāk vienu dienu tavos pagalmos, labāk vienu dienu tavā mājoklī, labāk vienu dienu tavos pagalmos, nekā tūkstoši citu. Labāk vienu dienu tavos pagalmos, labāk vienu dienu tavā mājoklī, labāk vienu dienu tavos pagalmos, nekā tūkstoši citu. Labāk vienu dienu tavos pagalmos, labāk vienu dienu tavā mājoklī, labāk vienu dienu tavos pagalmos, nekā tūkstoši citu. Labāk vienu dienu tavos pagalmos, labāk vienu dienu tavā mājoklī, labāk vienu dienu tavos pagalmos, nekā tūkstoši citu. Tūkstoši citu. cik jaukas tavas māj vietas, visvarens Dievs. Mana dvēsele, kungs, pēc tevis slāvst, jo man laimīgā. Tavā klātbūtnē zem tavu spārnu ēnas dziedru es. Labāk vienu dienu tavos pagalmos Labāk vienu dienu tavā mājoklī, labāk vienu dienu tavos pagalmos, nekā tūkstoši citu. Labāk vienu dienu tavos pagalmos, labāk vienu dienu tavā mājoklī, labāk vienu dienu tavos pagalmos, nekā tūkstoši citu. Labāk vienu dienu tavos pagalmos, labāk vienu dienu tavos pagalmos, Labāk vienu dienu tavā mājoklī, labāk vienu dienu tavos pagalmos, nekā tūkstoši citu. Labāk vienu dienu tavos pagalmos, labāk vienu dienu tavā mājoklī, labāk vienu dienu tavos pagalmos, nekā tūkstoši citu. Es meklēju tikai to, tavu skaistumu redzēt un atrast tevi, kur tava slāva. skaistumu redzēt un atrast tevi, kur tava slāva mīl. Labāk vienu dienu tavos pagalmos, labāk vienu dienu tavā mājoklī, labāk vienu dienu tavos pagalmos, nekā tūkstoši citus. Labāk vienu dienu tavos pagalmos, labāk vienu dienu tavā mājoklī, labāk vienu dienu tavos pagalmos, nekā tūkstoši citu. Labāk vienu dienu tavos pagalmos, labāk vienu dienu tavā mājoklī, labāk vienu dienu tavos pagalmos, nekā tūkstoši citu. Labāk vienu dienu tavos pagalmos, labāk vienu dienu tavā mājoklī, labāk vienu dienu tavos pagalmos, nekā tūkstoši citu. Mana sirds pēc tevis sauc, tu mans dzīvais Dievs, tavs gars kā ūdens man es redzēju un izjūtu, pie manis atkal nāc, pie tevis tuvošos, pie tevis tuvošos. Mans Dievs, labāk vienu dienu tavos pagalmos, labāk vienu dienu tavā mājoklī, labāk vienu dienu tavos pagalmos, nekā tūkstoši citu. Labāk vienu dienu tavos pagalmos, labāk vienu dienu tavā mājoklī, labāk vienu dienu tavos pagalmos, nekā tūkstoši citu. Labāk vienu dienu tavos pagalmos, labāk vienu dienu tavā mājoklī, labāk vienu dienu tavos pagalmos, nekā tūkstoši citu. Labāk vienu dienu tavos pagalmos, labāk vienu dienu tavā mājoklī, labāk vienu dienu tavos pagalmos, nekā tūkstoši citu. Labāk vienu dienu tavos pagalmos, labāk vienu dienu tavā mājoklī, labāk vienu dienu tavos pagalmos, nekā tūkstoši citu. Labāk vienu dienu tavos pagalmos, labāk vienu dienu tavā mājoklī, labāk vienu dienu tavos pagalmos, nekā tūkstoši citu. Labāk vienu dienu tavos pagalmos, labāk vienu dienu tavā mājoklī, labāk vienu dienu tavos pagalmos, nekā tūkstoši citu. Labāk vienu dienu tavos pagalmos, labāk vienu dienu tavā mājoklī, labāk vienu dienu tavos pagalmos, nekā tūkstoši citu. Tās tās tiešām tavā klātbūtnē, kungs, labāk vienu dienu tās nekā kungs pilīs un dārgos, kungs, un, un bez nekā, debes tās. Tās kungs, paldies, ka arī šodien mēs esam tavā mājoklī, kungs, kur tu mājo, kungs, kur tu nāc un es ar mums. Tevis tēvs slāv tev, kungs. Paldies, kungs. Paldies, kungs, ka mēs nākam tavā vārdā un tu esi šeit. Paldies, kungs, ka tu neesi kā cilvēki, bet tu esi uzticams līdz galam, Dievs. Paldies tev, kungs. Slāv tev, tēvs. nozīmē. es visu savu sirdī, tik viņam atdodu un dziedu tiņam slavu ar savu ikdienu. To vārdiem nevar izteikt un nošu ir par maz, cik ļoti ko man nozīmē, Tev, kungs, dziedā. Un Tevi piealu ticībā, es visu savu sirdī, Tev vienam atdodu, un dziedu Tev, kungs, labu ar savu ikdienu. To vārdiem nevar izteikt, un nošu ir par maz. Cik ļoti tevi mīlu, un cik man esi dārgs, ko man nozīmē. strādā. Un tevi pielūk ticībā, es visu savu sirdī tev vienam atdodu. Un dziedu tev, kungs, slavu ar savu ikdienu to vārdiem nevar izteikt, un nošu ir par maz, cik ļoti tevi mīlu, un cik man esi dāks. Tev pakļaujos, lai dzīvotu, to dzīvi, kuru devi tu. Pamesīt tas manas sirds, tevi slavēšu. Zinu to, kas esi tu, tādēļ pazemībā pienesu visu slāvu tev, kungs, un mūžām dziedus. tevi pielūgt ticībā. Es visu savu sirdī tev vienam atdodu un dziedu tev, kungs, slavu ar savu ikdienu. To vārdiem nevar izteikt un nošu ir par mani cik ļoti tevi mīlu un cik man esi dāvs. To vārdiem nevar izteikt un nošu ir par maz, cik ļoti tevi mīlu un cik man esi dāvs. Ja ne tava žēlastība, ja ne tava laipnība. Ja ne tava mīlestība, kā man pastāvēt. Ja ne tu, kas dari brīvi, ja ne upuris tavs. Ja ne tava labestība, kā man pastāvē. Ja ne tava žēlastība, ja ne tava žēlastība, ja ne tava laipnība. Ja ne tava mīlestība, kā man pastāvēt. Ja ne tu, kas dari brīvu, ja ne uz ja ne tava labestība, kā man pastāvē. Un sevi atkal atrodu, kur pat eņģeļībīs tas nav, kur nekad neuzmanīt drīkstētos būt, bet tavas asinis atbrīvo. Pie tevis piedošana, tāpēc tevis bīstamies. Jēzu, tava mīlestība, Viņš ceļiem mani lijā. Pie tevis piedošana, tāpēc tevis bīstāmies. Jēzu tava mīlestībā, uz ceļiem mani lijā. sevi atkal atrodu, kur pat eņģeļībīs tas nav, kur nekad neuzdrīkstētos būt, bet tavas asinis atbrīvo un sevi atkal atrodu. patentje dibistas nāk, kur nekad neuzdrīkstētos būt, bet tavas asinis atbrīvo, tavas svētuma skaistuma. Tavas svētumā skaistumā. Tava svētumā skaistumā. Tava svētumā skaistumā. Tava svētumā skaistumā. Tava svētumā skaistumā. Tava svētuma skaistuma Tava svētuma skaistuma Tava svētuma skaistuma Tava svētuma skaistuma Tava svētuma Tava skaistuma, Tava svētuma skaistuma. Kungs, mēs nākam Tavā priekšā un apliecinām, ka vienīgi Tu esi Dievs un nav cita Dieva, un Tu esi pāri visiem. Kungs, mēs nākam Tavā priekšā, lai apliecinātu, ka patiesība, ceļš un dzīvība ir tikai Jēzu Kristu, tavā dēlā, kas nāca no debesīm un mājoja kā cilvēks mūsu vidū, izlēja savus asins pār mums, atdeva savu miesu pār mums un guva uzvaru pie krusta pār visām varām un pretvarām un nav lielāka vārda, nec debesīs, nec virs zemes, kā tavu dēlu vārds, ko tu esi pagodinājis. Un, kungs Jēzus Kristu, mēs tev apliecinām kā savu kungu un glābēju un sakam tev paldies par visu to, ko tu esi darījis mūsu dzīvēs. Tev atdodam savus dzīves, savus sirds, un Tev piedara ir vārds, ko Tu mums esi dāvājis. Lūdzu, svētī savus vārdus pie mūsu sirdīm un pie mums. Un nu, Tēvs kopā arī esot mēs lūdzam par, par bērniem, par bērniem, kas ir dāvans no debesīm, kurus Tu mūs esi dāvājis, par bērniem, kas ies uz savu svētdienas nodarbību. Paldies Tev, kungs, par sagatavoto sēklu viņiem. Lūdzam, lai tā krīt bērns sirdīs, tīrās vientiesīgās sirdīs, un es bagātīgs augļus tev par slāvu un par godu. Palīdz lūdzu arī nodarbību skolotāju vad, skolotājiem, vadītājiem svētdienas skolā. Paldies Tev! Jēzus vārdā. Amen! Es jums pavisam nelielu izaicinājumu gribu šorīt iedot. Neapvainosieties. Eh, es to esmu darījis Rīgā, Jūrmalā. Es neatceros, ka es to būtu darījis Kuldīgā. Neliels izaicinājums. Vai jūs varētu, tie, kas tā pavisam tālu sēž, vai beidzamās ir drusciņi panākt uz priekšu? Tas nav spiest lieta, es tik prasu, vai jūs varētu. Varētu? Ha? Paldies tiem, kas var. Droši, droši uz priekšu var panākt. Es jums pateikšu, kāpēc es to daru pēc tam, tā kā viss kārtībā. Paldies. Paldies. Nu, ģimenē kopā, jā, uz pirmo rindu, oh, super. Jā, sēd tai somiņai virsū, viskārt. <laughs> ok, labi. Jūs tas neuzrunā, šī puse izkastējās, ne? Tie domā, nu, mēs jau pietiekam tu sēžam. Tas ir aicinājums izkustēties, nekas slikts tajā nav. Es, kad šodien um, braucu pie jums Um, brauc pie jums, kā saka, ciemos. Man sieva teica no rīta, tu saproti, ka ir gada pēdējais dievkalpojums? Nu, jā. Nu, ko tu ar to gribi teikt? Nu, viņa laikam ar to gribēja teikt, ka tam jābūt kaut kam īpašam. Un tad es mudīgi no rīta sāku domāt, nu, vai man ir kaut kas īpašs, svētku dievkalpojums vai kāds – Bet nu, man jātic, ka Dievs grib pateikt to, ko viņš grib pateikt. Un, uh, man liekas, ka jums nav tiešām vairāk dievkalpojumu, ne? Šogad ir? 31. Nu, kā te jūs tā? <laughs> ja. Tā tad ir šī gada pēdējais dievkalpojums. Un uh, Rīgā, kad es biju Rīgā, man Dievs bija ielicis sirdī, nu es ticu, kad uh, mēs apskatījām tādas lietas, kā 12 tāpēc, Uz vienu kāpēc. Un tas viens kāpēc ir, kāpēc, lai tev būtu labs jaunais gads. Kāpēc? Vienkārši tāpatās. Un es, nu, es saprotu, ka tas ir, tā vēsts bija atbilstoši pēdējiem dievkalpojumam gadā un uz jauno gadu sagatavoja, bet jums nebūs. Jums nebūs tā, jums būs savādāk. Un, un, un prieks jūs redzēt. Vēl joprojām man ir jāpasaka paldies kuldīga, kuldīgas draudzē, kad es atceros, un mēs atceramies, kad jūs bijāt vēl joprojām tie, kas mūs ļoti atbalstīja pagājuši gadu ap šo laiku, kad sākās Dieva mājas draudz Liepājā. Es to atceros. Paldies. Es to atceros. Vēl joprojām es gribu pateikt, vīri, turaties, ja? Un prieks par katru vienu vīru, kas ir tā kunga pusē un kas turās. Tās ir labas ziņas. Prieks ir par katru dāmu, kundzi, par katru bērnu un visiem pārējiem. Nu labi, tagad, tagad jau laikam pie vārdu. Mums Liepājā iet interesanti un labi. <laughs> Visādīgi iet. Es domāju, kā nosaukt šīs dienas pārdomu Man patīk nosaukt tēmām, nu, tā kā pāri un tēmas. Un, nu, es nezinu, vai sakrit, bet sirdī bija tāda vārda. Spēks nogrušajiem, jeb var taču dzīvot savādāk. <laughs> es nezinu, vai atbildīšu to tēmu, bet spēks nogrušajiem, jeb var taču dzīvot savādāk. Nu, un iesākumā paskatīsimies, uh, paskatīsimies uh, kas mēs esam. Mēs esam cilvēki. Un paskatīsimies, ko Dievvārds saka par cilvēkiem, ja par mums. Vai ir šeit kāds cilvēks? Es atvainojos, kas jūs pārējie esat? Kas nepacēla rokas. Paskatīsimies Dieva, Dieva vārdu, ko viņš saka, kas ir cilvēks. Un tie, kas nepacēla roku, ka viņi nav cilvēki, Droši vien viņi, tās ir sievietes, jā. <laughs> un Dievs radīja tajā un tajā dienā cilvēku un viņa sieva. Tas ir vecs vispār zināms joks, jā. Okay. Nu labi, uh, Jesajas, uh, un lūdzu ļaujiet, lai Dievvārds ritīgi runā uz jums. Jesajas 46. 7. pāns. Vārž licis nav šodien, burtlicis burtlicis nav, tā kā spiežam savus bībeles klāt. Veram vaļā. Sestais un septītais. Iesais 14. nodaļa, sestais, septītais pāns. Es teicu 14. 4, 0. Iesais 46, 7 mēs apskatāmies to, kas, ko Dievvārds saka, kas ir cilvēks. Lasam kopā, sākot tas esto. Klau, balss sauc, sludini. Es sacīju, ko es lai sludinu? Visa miesa ir zāle, un viss tās jaukums ir kā puķa laukā. Zāle nokalst, puķi novīst, kad tā kunga dvaša to skar. Tiešām tauta ir zāle. Tātad tie, kas nav cilvēki, droši var apgalvot pa sevi, ka viņi ir zāle. Psalms 39, 7. Psalms 39, 7. <clears throat> Psalms 39, 7. Pierakstiet, rakstietiņas, zināsiet, kas jūs esat. Psalms 39, 7. Cilvēks staigā kā ēna, un nieka dēļ viņš raizējas. Viņš krāja mantu kaudzēm, bet nezina, kam tā būs. Tie, kas nav zāles un nav cilvēki, tie ir ēnas. Labi. Un nieka dēļ jūs raizējaties. Es arī. Ieba 14, pirmais, Ieba 14, pirmais, otrais pāns – Un vienmēr, es domāju, Ieba, Ieba bija pirms psalmē, vai ne? Ieba 14. Pirmais, otrais psalms, pants. <laughs> Iebam bija psalmi, jūs nezinājāt. Tātad, kas ir cilvēks? Kas ir cilvēks? Cilvēks no sievas dzimis dzīvo tikai īsu brīdi un ir pilns nemiera. Viņš uzaug kā puķe un novīst, viņš slīd kā ēna un nepastāv. Jūs jau redziet, vairākās rakstvietās ir teikts, ka cilvēks ir kā zāle, kā puķe, kā ēna, kas vēl, nieka dēļ viņš raizējās, īs brīdi viņš pastāv, krāja mantu kaudzēm, bet nezin, kam tā būs, ja? Jūs tāda esat? Nu, spriežot pēc tā, kad bija pieci cilvēki tikai, tad, nu jā, kas saka. Labi, psalms 103, 15. Un atcerieties, ka tas ir Dieva vārda skatījums par mums, par mums cilvēkiem. Psalms 103, 15. Droši šķiriet līdzi, šķiriet līdzi, sekojiet, redziet, ka tas tā stāv rakstīts. 103, 15. pāns. Cilvēks savā dzīvē ir kā, trīs, četri kas, ir kā zāle. Viņš zied kā, viņš zied kā, nu 16 arī var, kad vējš to skar, tad tās vairs nav un neatrod vairs pat tās vietu. Ziniet, savā ziņā, savā ziņā mums nav tādi ļoti glaimojoši tāda, es nezinu, nu, dievvārdā nostāja par to, kas mēs esam. No vienas puses mēs esam, kur pat eņģeļi bīstas nākt, dievu bērni, no otras puses, nu, niecība, niecība, ja? Zāle, puķe, uh, jūs esat redzējuši kāds, es atvainojos, sarunāsim tā, lūdzu, visus, kurus tas neapgrēcina un kur neapvainojās. Paceliet rokas, kuri savā dzīvē ir redzējuši puķi. Jūs, es redzēju, ja? Viņš tādu kaktusiņu esmu redzējis. Paldies. Man vienkārši jāzina, vai man nav jāņem citu piemēru, jo <laughs> ja cilvēki maz un puķis nezin, tad Tad jāsāk domāt. Bet es zinu, ka jums kuldīgā ir ļoti daudz skaistas puķas pavasarā. Un, un nu, kā jau esam teicis daudzreiz, būt jums jūri, jūs būtu vislabākā vieta Latvijā. Bet nē, esat aizliepājis. Ok. Labi, labi, labi, labi. Es tik tā. <clears throat> jā, jā, tūlīt nogriezīsiet man skaņu. Labi, tātad redziet, ka Dievārds zina, cik mazi, cik īsi cik nepastāvīgi un, un ziniet, ko zāle dara vējā? Līgojās, vai ne? Zāle līgojās vējā? Es jums nestāstu muļķības, ja? Labi, tagad paskatīsimies vēl pāris lietas. Tātad mēs apskatījāmies, kas mēs kā cilvēki esam Dieva vārda skatījumā. Protams, kāds arī, kāds, kurš zina Bībeli un ir lasījis psalms, zina, ka cilvēks tiek salīdzināts arī ar koku bet paliksim pie puķiem un zālēm. Sarunāsim tā, meitenes ir puķis, vīri ir zāle. Ja? Un līgojās <laughs> vēja ietekmē. Par cilvēkiem, kā mēs mēdzam domāt? Kā mēs mēdzam domāt? Un es jums paprasīšu, vai, vai jums tas tā ir? Un jūs uzreiz man pateiksiet, jā, tas tā ir, ja es īsti nesaprotu, pa ko tu runā, Pauls, šorīt. Jesejas 40, 27 rakstviet, kurā jau mēs bijām. Jesejas 40, 4, 0, 27. pāns. Jesejas 40, 27. Starp citu, jā, ja kāds gaidīja īpašu dievkalpojumu, kā gada pēdējā gada pēdējā dievkalpojumā es pavisam noteikti varu apgalvot, ka viņš jau ir īpašs. Jūs dēļ un Dieva dēļ. Jūs esat īpaši cilvēki, īpaši zāle, īpašas puķes un īpaši Dievs jums ir. Tātad Jesais 40.27 par cilvēkiem, kā mēs mēdzam domāt. 27. Kāpēc tu, Jēkab, saki un tu, Izraēl, domā, Mans ceļš ir tam kungam apslēpts, manu tiesu Dievs neievēro. Cikiem no jums ir bijis tā, teiksim, manu tiesu Dievs neievēro, ja citā tulkājumā rakstīts, tas, kā man iet, to jau Dievs neredz. Ja? Cik no jums uh, ir jutušies, es droši jau varu pateikt, kad es esmu tajā sarakstā, kad uh, jūs esat pie sevis teikuši un domājuši, Tas kungs jau neredz, kā man iet, man ir grūti, man liekas, ka es esmu atstāts, neievērots, un viss tas, kas ap mani notiek, Dievs to neredz. Jūs esat kādu reizi tā juties, domājis vai pats sacījis? Var pats, vai ne? Normāli cilvēki. Tas, ko Dievs grib pateikt jums šodien, pirmā tāda maza lietiņa, es redzu. Es redzu. Es zinu, un es jūtu, kā tev iet. Psalms 31, 23. Psalms 31, 23. Ko mēs skatāmies? Kā cilvēks mēdz domāt. Kā tā puķīt, kā tā zālīt mēdz domāt. 31, psalms, ja? 23. pāns lūdzu. Starp citu, pirms mēs lasām, cikiem no jums ir bijušas bailes? Vienalga par ko? Cilvēki. <clears throat> Bet es domāju savās bailēs. Es esmu atstumts no tavām acīm, bet tu uzklausīji man lūkšanas pilno saucienu, ar kuru es griezos pie Tevs. Pirmajā panta daļā, bet es domāju savās bailēs. Pasakiet lūdzu, ar ko cilvēks domā parasti? Bez metaforām. Ar galvu. Ar prātu. Kurš no jums ir redzējis savu prātu? Vai var aiziet pie dakteru, pieslēgt tos, un tur parādās tur, vai ne? Pētera prāts, ja? Maijas prātiņš. Ģēnijs, <laughs> ja? Var redzēt tikai kā smadzenes tur tie sitieniņi, ja? Un redziet, ko Dievs saka. Mīļais cilvēki, es zinu, ka bailēm ir lielas acis. Nebaidieties, es jau jums turku parunas nedeklarēšu te. Bailēm ir lielas acis. Un atcerieties, ka ļoti daudz, kas no tā, ko pretinieks, sātans, nāk tev virsū. Un pirmkārt, viņš nāk tev ar bailēm, un vienmēr tām ir lielas acis. Tu mirsi, tu nos, nosprāksi badā, tev nekad neveiksies, tev nebūs tas, un tu jūs sāc, Dievs, kāpēc tu manis atstājis? Kurā brīdī tieši Dievs tev atstāja? Kur? Tajā brīdī, ka vēlns tev samaloja to? Kurā brīdī viņš tev iedeva liels acis? Un atcerieties, ka tā ir viena no lietām, kad bailēm ir lielas acis. Ja? Un, bet es domāju savās bailēs. Un ko mēs bailēs darām? Mēs domājam bet nevairs ar galvu, nu, bet ar citu galvu, ja? Mēs domājam, mēs vairs nedomājam. Bet es domāju savās bailēs. Es esmu atstumts no tavām acīm. Dievs grib pateikt, ja tu baidies, ja tevi bail, tad atceries, ka visas tavas dienas ir manā priekšā. Nu, es tagad dievvārdā tagad runāju, ja? Nekas nav aizmirsts, nekas nav pazudis, nekur tu nesi atstāts, uz ko mums arī pretinieks spiež. Dievs tevi ir atstājis, bet visbiežāk ir otrādi. Otrādi mēdz būt. Mēs atstājam Dievu, nevis viņš mūs. Saprotiet? Vismaz, ja tas vēlns teikt patiesību, tad būtu daudz labāk, bet viņš melo. Un tas, kā jūs domājat, kur jums nāk iekšā meli, pretspēks, visādi bailes, uztraukums, caur kuriem? Caur domām. Ja? Caur domām. Kādi, kādi, pot, kādi, ir, kādi ir tie meli, kas parasti izraisa nemieru tev sirdī? Uh, Dievs tev ienīst, uh, citi var, tu nē, tev nekad neizdosies, uh, tu neesi nevienam vajadzīgs, Dievs tev nemīli, un tā tālāk un tā tālāk. Es jau necitēšu visas tās muļķības. Ja? Bet viņas atnāk domu veidā. Domu veidā. Ja? Un tāds ir cilvēks. Cilvēks tā domā. Un atcerieties, jo lielāks tev ir bailes, jo stulbāks tev ir domas. Tātad Dievs saka, es zinu, kā tev iet, es tev jūtu līdz, visas tavas dienas ir manā priekšā, es tev mīlu, es tev žēloju, es esmu ar tevi, neuztraucies, turies līdz galam, nepadodies, Saka, oh, Dievs ir man atstājis. Un vēl viņš saka, es tev neesmu atstājis. Vēl ko, diev, vēl ko cilvēks domā? Turpat psalmos 94, 18. 9, psalms 94, 18. <clears throat> Ū, un skatiet, kā cilvēks ir. <clears throat> Varam lasīt, ja? 18. Katru reizi, kad es domāju, mana kāja slīdēs. Katru reizi, kad es domāju, mana kāja slīdēs, tad tava žēlastība, ak, kungs, mani saturēja. Es jums gribu padalīties no savas dzīves pieredzes nedaudz uh, iedrošinot. Iedrošinot. Tā nav teorija, tā ir prakse. Es esmu ievērojis tā, ka Dievs ir bijis labāks, lielāks, žēlastīgāks pat par manām domām, man ticību un man cerību. Tās ir labas lietas, jo vēlns atnāk un saka, piemēram, redz kā, tu netici, negaidi palīdzību no Dieva. Negaidi. Bet Dievs personīgi man ir palīdzējis brīžos, kad es nejūtu, nevaru, negribu, neticu. Tas šķiet drusciņi iet pretrunā ar Bībeli, bet es runāju, ka Dieva žēlastība ļoti bieži, ja nevienmēr, ir pāri pat par to, ko viņš prasa no tevis. Es nesaku, ka uz to jāspekulē. Es saku, cik labs ir Dievs. Un te ir rakstīts, ka cilvēks pats sevi mēdz jau norakstīt. Ja? Cilvēks, tu un es, cik no jums, uh, es, uh, cik var godīgi atbildēt, uh, Vienkārši es gribu zināt, vai tas tā ir, vai man tikai rādās. Cik no jums dzīvē sevi ir jutušies vai kaut kur sevi dziļi iekšā, nu tā kā norakstījuši, ja pazeminājuši vai kā? Es varu celt, nu, ja, un ja varētu. Cilvēkiem ir raksturīgi norakstīt. Sevi un citus. Amen? Amen. Dievam raksturīgi ir uzrakstīt, <laughs> uzrakstīt un iedrošināt. Jūtiet? Jūtiet? Tas ir pa domām. Es atceros, <clears throat> man bija gada atpakaļ, tad, kad arī kuldīgi, tik sirsnīgi man uzņēma un ļāva un paciet mans pirmos dievkalpojums. <laughs> Nu, nebija jau tik slikti, varbūt kaut gan to jūs zinat. Un, un, un, un devu iespēju, un es varēju pirmās reizes atnākt pie jums. Uh, es biju no tādas, uh, no tādas dzīves situācijas, kur es jutos jau pilnīgi norakstīts. Man bija tik smaga apstākļi apkārt, bez detaļām, kad es jau vairs necerēju kādreiz stāvēt tā kunga namā un viņa jau uz priekšā. Bet tad brīnumainā kārtā un patiesībā tas, kad es šeit esmu, Tas ir brīnums. Un ļoti bieži ir apkārtēji apstākļi un cilvēki. Visi norakstīs tev. Visi bez izņēmuma. Pat tuvākie. Tā gadās. Tāds ir cilvēks. Ne jau tāpēc, ka viņš ir ļauns, tāpēc, ka viņš ir vājš, puķe un zāle. Nedusmojieties uz cilvēkiem viņu vājības brīžos, kad viņi jūs norakst. Nedusmojieties. Viņi ir kā zāle, kā puķi. Tādi cilvēki dabreizēm. Viņai nav jābūt tādai. Viņai jābūt kopā ar kungu, viss ir jāiztur, eh, visi jāuzvar, visam ir jābūt labi, ja? mums ir jābūt, vai tiešām? Lai <laughs> tev veicās. <laughs> Un tad, tad es vienreiz stāvēju istabā un es teicu, Dievs, e, es tā biju pieredzis, pa citiem es tā, tā tik ļoti neteikšu slikts vārds. Es, tā, es atceros, <clears throat> tas bija saistībā ar Dievu mājām un draudz. Es saku, Dievs, tu man tiešām, nu, tu man tiešām tā, nu, nu tu man tā uztic tās lietas un, nu, nevar būt. Un, nu, es jau nekas neesmu un, nu, nu, tā nevar būt. Un saprotiet, es jau to esmu teicis, bet viņš man norāja. Viņš teica tā, tikai es noteikšu, kas un kam ir derīgs. Amen? Pat ne tu noteiksi, kam tu esi derīgs. Ja? Un es domāju, bet es to teiks aiz tādas pazemīgas sirds, nu, es jau nepaukstinājos, Dievs, tev lepnie nepatīk, es jau biju pazemīgs. Nē, nē, nē, nē, tās bija citas lamats. Ja? Kad bez maz vai, es pat nezinu, sāk sev tur žēlot vai argumentēt ar Dievu. Ja viņš ir pateicis, tu esi tas, nestrīdies, nestrīdies tam pretī. Ja? Ir tāda, mēs visi zinām, ka nav labi būt augstprātīgiem. Ja? Mēs zinām, ka nav labi būt lepniem. Bet vai mēs zinām, kad ir slikti strīdēties pret Dievu? Un ja Dievs tev uztic lietas, un viņš saka, es gribu, lai tu atbildi par to, tici tam, pieņem to, nerunā Dievam pretī. Tu dabos pa biksēm. Vienkārši. Un tā balss, ko es dzirdēju, kad viņš pateica, tikai es pateikšu, kurš un kam ir derīgs, es negribu daudz dzirdēt to balsu. Man patīk klusā, maigā, lēnā, iedrošinošā balss, kas atnes mieru, bet tas ir tāds rājiens, tāds tēva rājiens. Tā kā es ceru, ka kādam tas palīdzēs. Un katreiz, kad es domāju, kad es kritīšu, Dievs bija pār manam kritienam un pacēla man. Paskatīsimies, kādas ir Dieva domas. Kādas ir Dieva domas? Un tas viss, protams, ir kontekstā arī ar jauno gadu. Jo mēs nevaram dzīvot jaunu gadu ar vecām domām. Nevaram. Mēs nevaram dzīvot ar domām, kuras sevi ir izsmēluši, kuras sev nav pierādījuši, kuras ir neauglīgas, kuras ir nospiedošas, kuras ir depresīvas, bezcerīgas, izmisušas. Mēs nevaram dzīvot ar tādām domām. Lietas nemainīsies. Un es nesludinu šodien par pozitīvu domāšanu. Ne. Es sludinu par Dievu domām, kas ir kā sēklas, kas ir kā dēsti, kas ir neredzams sēkla. Kurš no jums var redzēt Dievu vārdu? Nu, Bībelē noprintēts, jā, izdrukāts, to jā, bet viņš tiek izrunāts. Jā. Jūs esat ievērojuši, kad ir vārdi, kas ir vārdi? Vārdi ir domas, kas ir ietērpts skaņā. Jūs esat varbūt, kurš ir ievērojis, ka vārds spēj pacelt? Kurš ir ievērojis to? Pacelt tev. Un kurš ir ievērojis, ka vārdi tev spēj? Tātad tas ir kaut kas tāds, kam ir reāls spēks. Pareizi. Ja? Reāļno. Ja? <laughs> Tātad pastīsimies Dieva domas. Jesais 55, 8, 9. es ceru, ka jūs beigās vai jau tagad sapratīsiet. <clears throat> ko Dievs saka. Ceru, ka es arī pats sapratīšu visu līdz galam. Iesais 55, 8, 9 pāns. Iesais 55, 8, 9 pāns. <clears throat> Varam lasīt kopā šito pamēģināsim, ja? Kam ir bībeles, kam ir, ja? Ah. Nē, tur ir pa kājas līdēšana. Nu labi. Dievs saka tā, to saka Dievs. Jo manas domas nav jūsu domas, un jūsu ceļi nav mani ceļi. Saka kas? Tas kungs. Cik augstākas debesis ir pār zemi, tik augstāki ir mani ceļi pār jūsu ceļiem un manas domas pār jūsu domām. Amen. Pasakiet lūdzu mani. Es jau nesaku neko baigi jauno. Un droši vien, ka visi to jau 50 reizes zina. Kas tev ir vajadzīgs jaunajā gadā? Dieva domas. <laughs> Dieva domas. Esat ievērojuši, kad... Nu labi, to es vēlāk pieskaršos. Labi. Kādas ir Dieva domas? Kādas? Augstākas. Viss, kas tevi un mani spiež pie zemes, pie šīs pasaules, tās nav diedoms. Vienkārši tests. Vienkārši tests. Citreiz mēs, uh, citreiz mēs saņemam kaut kādu iespaidu vai domu, un mēs domājam, Dievs, tas bija tu, vai tas bija mans prāts, uh, Vai tas bija vēlns, kur mēs vainojam? Ļoti daudz, kur arī nevietā, un daudz arī vietā. Bet viss, kas tev nepaceļ, vai tuvāk Dievam, vai neatgriež atpakaļ pie Dieva ceļa, vai nospiež bez izejas, tas nav no Dieva. Jo Dieva domas ir labas, augstas, cēlas, cildenas un tā tālāk un tā joprojām. Paskatāmies vēl, Jeremijas 29, 11. Jeremijas 29, 11. Populāra tādā, kā saka, rakstvieta, brīnišķīga. Jeremijas 29, 11. <clears throat> Varam kopā nolasīt, ja? Ir? Ir. Uz 3-4 kopā varam, ja? 3-4. Jo es zinu, kādas manas domas par jums, saka tas kungs, miera un glābšanas domas, un ne ļaunuma un ciešanu domas, kad es jums beigās došu to, ko jūs cerat. Vai mēdz būt nemiera domas? Mēdz būt ciešana domas? Ja? Mēdz. Ir doma, kas atnes ciešanas un mokas. Es domāju, es neprasīšu celt roku augšā, jo es esmu pilnīgi pārliecināts, kad, kad katrs viens no mums ir sastapies ar domu, kas atnes ciešanas. Es ticu, ka Dievs uh, Droši vien, ja viņš to arī gribēja pagājušo gadu. Bet es ticu, ka viņš grib, lai mēs atkal sakārtojam savu domu pasauli. Es nesaku, ka mums ir jāiestāst sev kaut kas. Nē, mums nekas, es, neiesaku, ka, es nesaku, ka mums ir jāieprogrammē sev. Tās ir muļķības. Es saku tikai to, ka Dievs grib, lai mēs pieņemam viņa domas. Ja? Tas, ir, tas ir attiecībā viena pret otru. Ja? Piemēram, tā neraksturīgā doma, ja? Kā, kā tas ir Dievs? Esat ievērojuši, ka Dieva domas parasti ir precīzi pa 180 grādiem pretējs nekā, nekā ja? Cilvēks, cilvēks, vai ne? Cilvēks ir kā puķe, viņam liekas, ka viss pasauli grozās ap viņu. Dievs savā varenajā atklāsmē un žēlistībā iedod mums atklāsmi, kad ir arī citas puķes laukā, ir citi brāļi, māsas, ir citi cilvēki. Ja? kad visa pasaule, piemēram, negriežās ap vienu puķi. Ja? Vēl Dievs, ko pasaka, ļoti liela ciešana doma atnes tāda, kad tas gan kā vēlns nāk virsū, tas ir no, no vēla ritīgi, kad viņš saka, neviens nevar saprast tās ciešanas un mokas, kam es esmu gājis cauri. Lieliski! Gīnes rekordu grāmatā vajag atvērt jaunu sadaļu ar tavu vārdu. Unikāls pasaules gadījums, kurš ir cietis tā kā neviens. Vēlns griežās ļoti bieži pie cilvēka patmīlības, pie cilvēka egoisma un patais viņu par tādu cietēju un upuru, kur neviens viņu uz visas pasaules nesapratīs. Bet tie ir meli. Ja? Dievvārds saka, piemēram, tā, turieties tādēļ stipri ticībā, jo tādas pašas ciešanas – ir uzlikts jūsu brāļiem un pieņem, ka arī māsām pasaulē. Ja? Un kāpēc Dievs ļoti bieži, ļoti daudz mēlī, ļoti daudz mēlī un vēlna spēks izjūg, ziniet kad? Pat ne lūkšanās, pat ne atbrīvošanas kalpošanā, pat ne slavēšanā, a vienkārši, ka brāļi un māsas sanāk kopā un uzticās un padalās, kas nospiež viņa sirds. Un tad cits pasaka, es jau tam izgāju, Deviņas gadus atpakaļ. Es tev to varu pastāstīt divās minūtēs. Iedomājies, divās minūtēs tu iegūsti deviņas gadus sev kabatā bez maksas. Tādi draudz, tāds ir Dievs. Nav visiem jācieš tas, ko ir izcietis brālis Y vai mās X. Ja? Priekš kam? Tad, ja mums visām ciešanām būtu 20 tūkstoši gadu vajadzīgi. Ja? Nav, nav tev visam jāiet cauri. Daudz saka arī tā. Mēs tās muļķības daudz esam dzirdējis Eh, man jāiziet visam cauri tam, lai izbaudītu un saprastu. Ja? Un es jau esmu teicis to piemēru. Nu, iedzer etiķa esens. Ja? Es labāk pieredzi par etiķa esens iedzeršanu paturēšu prātā no savas omītes. Ja? Viņa vienreiz ne, viņa ne, tā nebija pašnāvība, bet viņa iedzēra, aplaucēja muti. Ja? Viņa garšoja, viņai likās, ka marināde ir uz, nu, atšķēdīta. Ja? sēnēm vai gurķiem, kas tur bija, un tā bija esence. Es redzēju, ka viņai uzbūra blūps, viņai nolobījās āda un, nu, šausmas. Man nevajag dzert esences, lai saprastu, ka tas ir briesmīgi. Amen? Amen. Otrs variants ir, kad eh, citreizi ienaidnieks draudzē saka tā, un arī cilvēku vidū viņš saka tā, zini ko, ja tev nav tās pieredzes, ja tev nav tās pieredzes, Tu neesi adekvāts, ja to, vai dalīties par to, ko tu esi sapratis. Tu vienkārši neesi tas. Ziniet, ko? Es šorīt runāju savu māsu un stāstīju vienu gadījumu. Es esmu runājis ar cilvēku, ar cilvēkiem, kas ir bijuši 10, 15 un 20 gadu narkotika atkarībā. Un es nekad neesmu bijis narkomāns. Bet es viņiem Dieva žēlstību esmu varējis būt par svētību. Kā jums tas? Žēlstība. Ja? Tagad jautājums ir, nu, Paul, <clears throat> tu neesi bijis narkomāns pietiekami ilgi, tu nevar būt par svētību. Un ja es tam notic, tu var būt par svētību. Ja vien tu Dievam dod iespēju Dievu žēlstībai darboties tavā dzīvē. Ja? Un tad, no, kā saka, Nē, nu ir jau tā, ka tas nāk pa svētību. Protams, ka tas nāk pa svētību. Kad cilvēks, kas ir izgājis tam cauri un ir kopā, es, es ticu, ka tas ir diezgan ideāls gadījums. Bet pat ja nē, Dieva žēlstība ir pāri tavai pieredzei. Ja? Viņi pāri tavai pieredzei. Tātad Dievs domas ir miera, mīlestības un labas domas. Eh, pateikšu, kādas domas – Un ko domas parasti sastāda? Cilvēkam ir kas parasti, kad viņš izsaka kaut kādu spriedumu eh, vai kaut ko, kas viņu raksturo, tas ir viņa, kas? Vie, viedoklis, ja? Viedoklis. Tagad paskatīsimies, kas veido mūsu viedokli un kas viņu varēs veidot jaunajā gadā. Jo viedoklis, ko parasti cilvēki dara viedokli? Viņi viņu uz pēburt, viņi viņu pauž, pauž, nevis auž, bet pauž. Tātad pastiprināsimies kādas domas un viedokli ne vairāk, ne mazāk kā no paša Dieva. Iesaist 55, 6, 7. Iesaist 55, 6, 7. Iesaist 55, 6, 7. Klausās <clears throat> neliela atkāpe šitas te, ui, kā man patīk tā dziesma, labāk vienu dienu tavā mājoklī, ja, ne, nekā tūkstoši citur. Tā ir taisnība. Ziniet kā? Un es viņu, es viņu pārfrāzēšu tā. Visi, kam ir bijuši cīņas, un visi, kas ir Kristū drusciņi ilgāk, ja, drusciņi ilgāk, sākot ar pāris mēnešiem līdz, līdz diviem gadu desmitiem, Jūs esat droši vien ievērojuši, ka ne jau visas dienas ir tā kā tai kunga mājokļos, ka tu esi laimīgs, tu esi mierīgs, tu esi priecīgs, tev visi iet no rokas, ja? un visi tev mīl, ja? un visi tev šķirās no rokas. Ir jau arī tādas dienas. Jums ir tādas labas dienas. Ja? Maz, jeb daudz. Ja? Maz. <laughs> Kungs, cieši nu dzīve ar tevi. Bet uh, uz ko spiež vēlns? Ziniet, uz ko vēlns spiež? Sātaniskie spēki, sliktie ļaunie gari, pasaulīgi cilvēki. Kurš viņš tad citu var izmantot kā savu saģēnus, ja tu neesi vēl to pamanījis? Ja? Lai tevi pārceltu, ne, lai tevi nospiestu, lai tevi sābradātu, apzaktu un iznīcinātu. Tāds ir vēlndoms. Vēlndoms ir pilnīgi un diametrāli precīzi pretējs Dieva domā. Dievam ir labs domas, sātanam ir ļauns domas. Dieva, dievam ir celsmīgs domas, vēlnam ir kā necelsmīgs, ja nospiedošs domas. Ja? Tā ir laba vēsts, ko esam šodien. Nē, nu pa vēl nav laba vēsts, bet uh, pa to celsmīgo ir laba vēsts. Ok, skatieties, kaut vienu viedokli no Dieva. <clears throat> Drusku jāpieturās. Ā, es jau nepateicu par to, par to tūkstots. Jā, jā, jā, piedodiet. Pat tiešām labāk ir tūkstots dienas cīnīties. Cik ir tūkstots dienas apmēram? Trīs gadi, pareizi. Un piedzīvot vienu dienu no tā kunga. Nekā padoties un nepiedzīvot nekā. Un vēlns spiež mūs uz padošanos jaunajā gadā gribu iesāt tādu sēklu un ticu, kad mums visiem var būt daudz vairāk labas dienas no tā kunga. Tātad Jesais 55, 8, uh, nē, 6, 7, 6, 7. Skatieties viedokli no Dieva. Meklējiet to kungu, kamēr viņš atrodams. Piesauciet viņu kamēr viņš ir tuvu. Bezdievs, lai atstāja savu ceļu un ļaunprātis savas domas, un lai atgriežas pie tā kunga, ka tas par viņu apžēlojās, un pie mūsu dievu, jo viņš ir bagāts žēlastībā. Jūs esat ievērojuši, kad domas iet kopā ar ceļu. Ja? Domas iet kopā. Tā kā tu domās, tā tu arī dzīvosi. Tas tā ir. Kāds viedoklis tev būs, tādu frakciju tu, nu, varētu teikt, nu, frakcija partija pārstāvēs. Ja? Teiksim, ir viena, un patiešām tā nav politika, bet ir tikai viena pareizā partija, debesu valstība, dievu valstība. Un tad ir uh, vēl partijas un frakcijas un šķelšanās un nesaprastie un pārprastie un unikālie un vientuļie un sāpinātie un, un, un, un, un tā tālāk un tā tālāk. Ja? Bet Dievs saka visiem, es jūs saprotu. Un tur rakstīts tā, uh, ko Dievs saka? Meklējiet to kungu. Meklējiet. Uh, piesauciet Bezdievs, lai atstāj savu ceļu. Un ļaunprāts savas domas un lai atgriežas pie tā kunga, ka tas par viņu apžēlojās. Atcerieties, sākumā mēs teicām, eh, nevis teicām, bet lasījām, kad ir eh, tajā rakstietā bija teikts, bet es Dievs domāju, ka tu mani esi atstājis. Eh, ļoti bieži šī doma sakņojās melos, vai arī tu esi kaut kur pievilts, jo Dievs mūs neatstāja. Dievs nav cilvēks, kas piemāna. Dievs nav cilvēks. Atstāt viņu drīzāk varam es un tu. Un tad Dievs saka, ja gadījumā vienalga kurā līmenī, vienalga kurā līmenī, tu esi atstājis Dievu, Reizēm mums liekas, jā, tas cilvēks ir nodzēries, viņš ir aizgājis no draudzes projām, viņš ir atstājis Dievu, mēs viņu neredzam mūsu vidū, ehm, nu, viņš tur kaujās uz ielām un vārtās. Jā, viņam ir jāatgriežas pie Dieva, ja? Tas mums visiem ir pieņemams, tas mums visiem ir saprotams, bet atkrišanai vai aiziešanai prom no Dieva ir dažādi līmeņi, ja? Un tas Dieva ceļš ir Nu, kāds te viņš ir? Platais vai šaurais? Nu, šaurais ceļš. Ja? Un no šaura ceļa patiesībā, ja tu neesi ļoti modrs lūkšanā, Dieva vārdā, sadraudzībā ar brāļiem māsām, ar Dievu, ar svēto garu, ļoti viegli ir aiziet prom. Ļoti viegli. Ļoti viegli. Un tāpēc Dievs ir Devs uh, mums, lai mēs neaiziet prom no viņa šaurā ceļa, nedz vecajā, nedz jaunajā gadā. Ko viņš mums ir Devs? Savu žēlastību, Ja? Mums ir tēvs, mums ir dēls, mums ir svētā gara sadraudzība. Ir kādi cilvēki, kas paliek tikai pie šī, bet vēl viens ļoti svarīga lieta. Dievs mums ir devis ģimeni. Garīgo ģimeni, arī fizisko, protams. Dievs mums ir devis vienam otru. Jūs ziniet, ko mēs <clears throat> mūsu pusē, nu kā mūsu pusē vienkārši Liepājā draudzē esam pamanījuši – Varbūt jūs to redzat, to zināt, es tik vienkārši pasteicu. Mēs esam tā pamanījuši, cik ļoti mūsu dzīves ir saistīts, ka mēs esam pilnīgā šokā. Jo, eh, teiksim, eh, tas, kā Dievs darbojās, ir tik ļoti saistīts mūsu savu starpā, ka es nevaru līdz galam tajā, kā saka, iebraukt. Nopietni. Un ko vēlns dara? Vēlns dara visu lai uh, padarītu tevi pa unikālu personu, ko citi nesaprot, ko citi sāpina, um, ko citi aprunā, nepieņem un bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla lai tevi aizvirzītu prom no draudzes. Un no visas sirds jūs var pabrīdināt, ka viņš to darīs arī jaunajā gadā. Tam pretī turieties stipri ticībā. Ja? Un pat ja kāds ir iekrits un ir taps no, prom no draudzes, nedusmojieties uz viņu. Man bija Liepājā vairāk gadījumu, man personīgi, es pa sev drīkst runāt, kad uh, bija brāļa māsas, kas uh, tik, bija pazuduši no sapulču loka. Un es saku, Dievs, nu bet ir jāsaprot, un man Dievs ir sirdī licis arī, ka mums ritīgi jāturās kopā. Tas ir arī iemesls, kāpēc es citreiz aicinu cilvēks piecelties un vienkārši uz maz aktīvu rīcību. Nu, atstāju to aizmuguri, panāc uz priekšu. Nu, saspiežaties ciešāk kā ģimene. Nu, vismaz šorīt, ja? Lai tāds neliels modelis ir, ka var būt savādāk, ja? Jo parasti kā? Parasti mums liekas, ka mēs esam unikāli, neviens mūs nesaprot, tam nav bērni, ko tu, ne, mazais skuķi runā vai ko tu lielais, ja? ja? Tu nesaprot, kā mēs ej cauri. Jā, varbūt es nesaprotu. Varbūt. Varbūt es neesmu profesors tavam līmenim, bet varbūt Dievs tev iedos risinājumu caur man nožēlojamo personu. Nē, slepens, nevis augstprātīgs. To ir Dievs sakārtojis. Kam un kurš būs derīgs? To Dievs sakārto. Nespried tiesu savā sirdī. Netiesā cit, cita domas. Ja? Labāk skaties, lai tevi Dieva viedoklis. Jūs esat ievērojuši, kas ir bezdievīgs domas? Tās ir domas bez Dieva. <laughs> Ja, ja tavās domās nav Dievs un manās, tās ir bezdievīgas domas. Kas vēl ir bezdievīgas domas? Bezdievīga doma ir katra viena doma, kas paceļās pret Kristus atziņu. 2. korintiešiem 10, 4, 5. Ja? Bet mēs noraidām katru, kāpēc ir teikt augstprātīgu domu? Augstprātīgi. Bet tāpēc, ka jau kas – kas savā augstprātībā paceļās pret Kristus atziņu, pret Jēzus Kristus veselīgajiem vārdiem un dievbības mācību, tas nāk no sātana, tā saknī dzimus viņa lepnībā, viņa augstprātībā, un viņam ir tendence apšaubīt, apstrīdēt, argumentēt. Un kamēr mēs esam tajā, mums nav variantu. Mēs esam ienaidnieku teritorijā. Un tad mums liekas, kāpēc mums nav spēka? Kāpēc mums neiet? Tāpēc, kad mēs laižam pārāk daudz mēsls savā galvā iekšā. Ja? Un Dieva domas ir vienkārši. A, ziniet, kā, ziniet, kā sātana domas ir nosaukts Bībelē? Jūs ziniet? Schēmas. Schēmas. Katreiz atcerieties, kad sākās intrigas, <clears throat> kad sākās kaut kādi pinekļi, tīmekļi, tīkli, viņš man tā, es viņam šitā. Mēs tā, <laughs> mūsu pusē saucam pa seriālu, pa meksikāņu seriālu. Ja? Uh, Katreiz, kad sākās meksikāņu seriāls, atceries, ka pie kameras ir vēls, nu tu nē. <laughs> kad re, operators ir vēlns, un viņš tagad filmē tev un skatās, ko nu mans aktierīts, kā nu viņš spēlēs. Un jo zemiskāk viņš spēlē, jo lielāks prieks ir režisoram un operatoram vēlnam. Un viņi vēro, un viņi skatās. Reiz es atceros, es nometnē prasīju uh, doktoram Džonam. Es teicu, Džon, vai vēlns las mūsu domas? Kā viņš var zināt? Ka, nu, nu kā? Viņš saka, nē, viņš nelas. Dievs zina domas. Vēlns vēro. Vēlns vēro. Piemēram, man pozitīvi piemēri jāpasaka. Es nevaru sliktas piemērs. Nu, piemēram, nu labi, lai meitenes nemulsinātu, bet teikšu, Gati, tu esi tik skaists. Un uzreiz šā, šī domiņa smaids, izcēlās <clears throat> apkaklīt. Jā, es to zināju. <laughs> ja vakal, ja viņam būtu problēmas, tas vēlēs, gata, tu esi skaits. Ē, nu ko tu jau, nē, tā jau, tā jau, tā jau. Nu, bet dzīves sirdī es ceru, ka es esmu skaists, ja? Jūs redziet, doma atnes kaut kādu spēku, ja? Ja? Un ir svarīgi, kāds viedoklis mums būs jaunajā gadā. Ja? Vēlla kunga viedoklis, <laughs> jeb tā kunga viedoklis. Neutralitātes nav. Nav neutralitātes. Es jau saprotu, es jau jums stāstu to ar smaidu. Ja, ja, jūs, ja es, um, piemēram, kliektu uz jums un biedētu, <laughs> es pieņemu, ka tas varētu būt arī necelsmīgi. Ja? Nu, nav jau spēks tajā kliekšanā. Kaut gan, ja vajag, paklieksim. Ja? Bet patiesībā ir spēks. Ja? Patiesība darīs jūs un mani brīvs. Amen? Amen! Kāpēc Jēzus atnāca? Lai mums būtu dzīvība un dzīvības pārpilnība. Kāpēc vēlns atnāca? Lai mums būtu ciešanas, lai mūs apzakt, pievilt, apmānīt un, ziniet, vēlna galējo mērķi – novākt mūsu. Vēl viens viedoklis uh, no Dieva. Salamana pamācības trešā nodaļa, 5. līdz 8. pāns. Salamana pamācības trešā nodaļa, 5. līdz 8. pāns. <clears throat> Jā. Ja varam, kas, kas var, lūdzu, lasam līdzi uz 3, 4. Ja? 3, 4 paļaujies uz to kungu no visas sirds un nepaļaujies uz sava prāta gudrību, bet domā uz to kunga visos savos ceļos, tad viņš darīs līdzans tavas tekas. Neliecies sev pārmērīgi gudrs esam, bet bīsties to kungu un vairies no ļauna. Tās būs zāles tavai miesai, kas dziedina un atspirdzinās tavus kaulus. Wow! <clears throat> Kādam ir kaulu sāps? Ir? Kādam ir kaulu sāps? Man ir. Man ir, eh, man ir bijis, nu ja es jau neuzskaitīšu savus fiziskās <laughs> skaits tagad, ja? <laughs> bet man ir bijuši kaulu sāps. Šeit es redzu, ka Dievs saka tā, kad ja es un tu paļaušos uz viņu no visas sirds un nepaļaušos uz savu prātu gudrību, bet domāšu, kas man jādara un tev? Jādomā uz to kungu 73% no saviem ceļiem. Visos, simts, visos, visos, saka visos, visos. Amen. Visos. Visos. Saprot, nav jau nekas tur grūts, tev pat nav jāpatur prātā. Kungs, cik procents tu prasīji no manas domas? 38,73. Aha, jeb 2 pī kvadrātā, ja? Nē, <laughs> tev nav jāatcerās, ka pī ir 3,14, 15, 16, 94, jeb, nu, kas ir matemātiķis, droši vien palabos man, ja? <laughs> Te ir, tas kungs ir tāds vienkārši. <laughs> Visu vai neko. Ja? Nav tur nekādas schēmas. Atcerieties, kur sākās meksikāņu seriāls? Ja? Kas tagad ir pa seriāliem? Nē, jūs jau neskatāties. Nē, nē, nē. <laughs> jūs jau neskatāties. Es esmu pie jums labās domās, ticības pilnās domās. Tie, kas skatās seriāls vakarēdienā, nožēlot, jā. <laughs> Varbūt Dievs liks. Ok, tātad, ko Dievs saka, kāds ir viņu iedoklis? Paļaujies un nepaļaujies. Paļaujies uz to kungu, nepaļaujies uz savu prātu. Domā uz to kungu visos savos ceļos. Nu, ko nozīmē domā uz viņu? Uh, ziniet, ir tāds aprocīts un uh, what would Jesus do, ja? Ko gan Jēzus būtu darījis, ja? Nu, piedodiet, ja tur tulkojums piekliboja, ja izruna, ja? Uh, Ko tu, Dievs, domā par šo situāciju? Es atceros, kad Sems man kādreiz mācīja, viņš teica, lūdzu, lai Tev, Dievs, iedod savu sirdi par šo situāciju. Kas ir Dievs sirds? Kā tad es to sirdi sapratīšu? Vienā veidā es viņu varu sajust, un otrā veidā Dievs man var atnest domas. Ja? Piemēram, tas gadījums, kad man tur brāļi un māsas nenāca uz sapulcēm. Ziniet, kādi cilvēki viena no pirmām reakcijām? Dusmas. Nu viena no, es jau nesaku, tev droši vien ir pateicība un slavu Dievam. <laughs> man ir dusmas. Un Dievs man pasaka tādus vārdus. Paul, tavas dusmas man taisnība nesagādās. Un tad es tur izspirinos un izstrīdos. Nu jā, bet kungs! Un tad es kļūstu pa Luciferu brālēni, ja brāļi un māsu apsūdzētāji. Ja? Nu, bet viņi tā un viņi ir šitā. Tu par viņiem neuztraucies. Tu lūdzu, tu iedrošini, iestājies par viņiem, pamudini, ja vajag norāji. Nu, norāšana mums baigi padodās, bet tās 12 labās citas lietas, neskapēc, nē. Ja tu esi stiprs norāšanā, es tev novēlu jaunajā gadā kļūst stipram iedrošināšanā, ja? Jo, kad nav ļoti bieži tā, kad mūsu stiprās puses kļūst pa mūsu vājām pusēm. Iedomājiet, draudzē ir, reku, eh, nu, tu man esi pa labo roku šodien, brālis norājējis, ja? norējējis. <laughs> ja? Brā... Viņš tikai rāja, viss rāja un skalda, skalda. Ja? Domā, kāpēc man neviens nemīl? <laughs> okay. Labi, uh, vēl pastamies Iesaist 40. Iesaist 40. Iesaist 40. Ak, kungs, dod mums spēku to izdarīt. Tas ir tik labi. Uh, 27 līdz 31. 27 līdz 31. Iesēs 40, 27, 31. Mēs jau esam tur bijuši. Tātad lasam uh, kopā vēlreiz. 3, 4. Kāpēc tu, Jēkab, saki un tu, Izraēl, domā? mans ceļš ir tam kungam apslēpts, manu tiesu Dievs neievēro. Vai tu to nezini, vai tu to nesi dzirdējis? Mūžīgais Dievs ir tas kungs, kas radījis zemes gālos. Viņš nepiekūst un nenogurst, viņa gudrība ir neaptverama. Viņš nogurušajiem dod spēku un vairo stiprumu nespēcīgajiem – jaunekļi piegūst, piegūst, <laughs> piekūst un pagurst, un jauni vīri sabrūk. Bet kas paļaujas uz to kungu, tie dabū jaunu spēku, tā, ka viņiem aug jaunas spārnu vēdas kā ērgļiem. Skrien un nepiekūst, viņi iet un nenogurst. Reizes eh, kalpoja draudzē, kur bija uh, ļoti liels procents <laughs> eh, ar vecākiem ļaužiem. Eh, un, ziniet, ir arī tādi veci, veco ļaužu nami, un ir arī tādi veci ļauži. Jaunie, man jums ir nedaudz sliktas ziņas. Mēs visi <laughs> kādu dienu novecosim. Kad man bija 20 gadi, eh, tiem, kam bija 30 vairāk un tuvojās 40, Eh, jeb respektīvi, kas bija manā jau esošajā vecuma grupā, es domāju, ak, ah, kungs, tik ilgi arī cilvēki dzīvoja. <laughs> Un tagad es pats esmu jau tik ilgi nodzīvojis, un mans skaistās mata cirks un viļņainie matas požie jau ir pag palikušas pagātnē. Paskatoties uz mani tagad, jums varbūt neliekās, bet man kādreiz bija gari mati, un, un <laughs> <laughs> ja, beid, tev nebūs melot, ja, bet bet tas pāriet. Un starp citu, tas fotografija var. Pa nelielu ziedojumu. okay, labi, tas <laughs> jau. Paldies, kā tas ir <laughs> dikti mīļi. Tev būs fotografija. Plakāt nevar. <laughs> okay. Un eh, starp citu saudzējiet dienas. Laiks paiet ātri. Ja? Nepavadiet jaun, jaunību tā, kad es tur... Ja, vai ne? tas bija klubs, skaļa mūzika, un es līgojos transā. Ja? <laughs> nu, netērējiet laiku, dzīve ir īsā. Tu esi kā puķi, tu esi kā zāle. Viņa ātri pāriet. Ak, kungs, kaut es gribētu savus smadzenes 15 gadu vecumā. Ja? Man tagad ir 35. Bet, uh, un kāds tagad domā, ak, kungs, ja man būtu tagad 35. Ne? Pieņem, ka tev ir ap 60, ja, ja tu tā domā. Uh, Ah, bet visi ir ļoti relatīvs. Mēs visi dzīvojam, kā doktors Džons teica, nulles laikā. Tāpēc netērēsim, ah, netērēsim domājot par to, par ko mums nav jādomā. Ja? Un paskaties, ah, es sludināju to ļau, veco ļaužu, <laughs> es gandrīz pateicu veco ļaužu draudzē. <laughs> es sludināju draudzē, kur bija liels veco ļaužu procents. Un man sirdī bija pateikt viņiem tādas vārdas, ja? Uh, un es teicu, ziniet, Amerikā ir tāds jēdziens, kā mācītājs aiziet pensijā. Ja? Kāpēc jūs vairs nesat pa mācītāju? Jūs tik, tik brīnišķīgs mācītājs, jums ir tāda pieredze, jūs mākat sludināt, jūs mākat kalpot. Kāpēc jūs esat pensijā? Nu nezinu, draudz man atlaida pensijā. Ziniet, ko Dievs saka? Neatceļām ir Dieva aicinājums. Viņš ir neatceļams. Ja tu esi aicināts par to, tad tev arī jāiziet godībā ar to. Nu, ja vien tu neesi tur, vai ne, nu, zaudējis prātu uz vecumu, ne? bet tā nevajadzētu būt. Dievs saka, tev jākalpo man līdz godībai. Ja? Un cilvēki, ļoti bieži cilvēkiem, kam ir gadi, viņiem ienāk slikts domas prātā. Nu, kad es biju jauns, es jau varēju. Ja? Kad es biju jauns, es biju vajadzīgs. Bija kolhoz laika, bija bezmaksas aprūpe, ja? <laughs> bija desas. <laughs> Nebija desas. <laughs> Nu, kaut kad jau bija. Redziet, vecie ļauži spītīgi. nē, nē, tas tā. Um, cilvēks, kas ir drusciņ gados, reizēm, piemēram, tiek kārdināts, domāt, ka viņš atkal ir nekas vai nav vajadzīgs. Un ziniet, patiesībā mēs tagad par to varam, nu, eh, nu veids, kā mēs to izrunājam, ir smieklīgs. Bet es esmu saticis cilvēks, kam patiešām tas sāp. Un tur, tur, tur nav laiks jokot, tur nav laiks jokot. Tur ir laiks atvērt bībeli un pateikt, jauni vīri pagurst, ja? jauni vīri sabrūk, kāpēc? Tāpēc, ka viņa nepaļaujas uz to kungu. Ja tu esi simt gadu vecs un paļaujies uz to kungu, ar tevi viss ir kārtībā. Tu neesi norakstīts. Tu varbūt sevis norakstījis. Kurš ir pateicis, cik gados cilvēki jānoraksta? Kurš? Kurš, kur, kur ir? Pēdējo reizi, kad Dievs runāja eh, pa vecumu, ja, tādu svētīt, 1. mūsu 6. nodaļa, cik tur bija gadi? 120. Lai <laughs> Dievs dod kādam tik daudz nodzīvot, ja? Un, un viss. Viņš teica, ka cilvēku mūs būs 120 gadi. Nu, vairums jau nenovēlk tik tālu, bet, nu, tas ir tas, ko Dievs saka. Nevis, ko cilvēks saka. Tā kā jaunajā gadā mēs varam skriet un nepiekust. Un vēl saka, man patīk, kā viens mācītājs teica, Dievs, mans spēks atjaunojās un es lidošu kā ērglis. Ja? Un ziniet, kā ērglis lido? Ērglis jau faktiski nelido. Viņš tikai planē. Jo vecāks, jo vairāk planē. Un, bet ziniet, kur viņš planē? Viņš planē nevis pikē. Pikē tur vanadziņa. Ērglis iet pa strāvām. Pa gaisa strāvām. Tādiem lokiem. Es atredzējuši Discovery vai, vai National Geographic. Ja? Un kas ir tās strāvas? Svētais gars. Svētais gars, Dieva spēks, te, o, kungs, tas, ka tu paļaujies uz Dievu, nenozīmē, ka tas ir bezatbildīgs vai ka tu noliedz problēmas būtību. Nē, problēma ir. Viņi varbūt tev plivinās vēl kādu brīdi līdz, ja? bet viņi tev nespiež pie zemes. Un tu cēlies aizvien augstāk, aizvien augstāk. Nu, tur godībai. Jautājums, <clears throat> ir četri, četri ātri jautājumi ko Dievs ir pateicis šajā rakstietā. Vai tu to neesi dzirdējis? Vai tu to nezini? Kāpēc tu domā? Kāpēc tu saki? Tas ir tajā Jesajā 40, 27, 31. Pārfrāzējot, tev un manis uzdošu šorīt jautājumu. Ko tu dzirdi? Numur divi, ko tu zini? Numur trīs, ko tu domā? Un ceturtais, ko tu runā? Ko tu runā? Ir ļoti svarīgi tas, ko mēs ar tevi dzirdam. Ziniet, kas man izvilka? <clears throat> Es tik daudz biju dzirdējis savā dzīvē noniecinošas vārdas pa sevi kad es jau ar grūtībām tam pretojos. Un to, ko Dievs man labi pateica, es jau vairs, reāli es jau vairs to nevarēju pieņemt. Mīļais, tev nav varianti, tev būs jāizdara izvēle, kam tu sakodīs zobus, saspītēsies un pateiks, ar mani nav tik slikti, man Dievs dod vēl cerību. Okay? Un tikai viņš pateiks, kad es būšu norakstīts. Ok, padomdevēja kungi. Es jums esmu redzējis ģimenes uh, modeli, kad vēlns lien iekšā ģimenē pie apaļā galda. Esam stāstījis to, jeb nē? <laughs> to ir itīgi laba lieta. Piemēram, ģimenē gadās problēmas. Nu, latviski ir cits vārds, bet <laughs> tas, kas bēbītim pamperā, ja? Un tad ģimene, normāli ģimene, normāli sanāk uz apspriedi kopā. Ja, nu, ko mēs darīsim ar šitiem? iem. Ja? Un tad jūs nesat pamanījuši, ka ļoti bieži ir padomdevēji no malas. Vai cilvēku personā, vai veļļikunga personā. <laughs> un tad draudzēji domas, kas ir pret Kristu, kas ir pret ģimeni, kas ir pret brāli, pret māsu, pret Dievu, pret tevi, ir jāpagriežās Tas ir tas, tas ir tas kā es saņēmu to. Uh, vēlns, tas ir ģimenes jautājums. Tu neesi ģimenē, tev ar to nav nekāda daļa. Mēs paši tiksim galā. Jā, mums ir problēma, mums ir di, bet mēs, mums nevajag tavs padoms. Ja? Tā ir ģimenes lieta. Nelaidiet svešas domas, uh, svešus padomus ģimenes vidū. Tas ir ģimenes jautājums. Kurš normāls cilvēks ļaus man iet un pārkārtot savu dzīvokli? Nu, kāds ļoti pazemīgs <laughs> brāls vai māls, ja? Cerībā, ka man ir dizainer talants, <laughs> man nav. <laughs> Nelaidiet iekšā ģimenē, savā namā, savā mājā to, kam tur nav jābūt. Ja? Un tad Dievs Ah, Dievs arī mums, mums arī prasa, nu, ko tu dzirdi? Kas ir tas, ko tu dzirdi? Vai tu dzirdi iedrošinošas lietas? Vai tu dzirdi celsmīgas lietas? Vai tu dzirdi ticīgas lietas, kas tev rājas ticība vaļā? Vai arī tu dzirdi, uh, ah, no kā nāk ticība? No dievvārda dzirdēšanas, no sludināšanas. Ja? Nu, protams, arī labai sirdī jābūt. Ko tu zini? Ko mēs vispār par Dievu zinām? Ko mēs zinām par cīņu? Ko mēs zinām par šo situāciju? Kāpēc brālim māsai tik grūti iet, piemēram? Mums ir parasti gatavs, ziniet, kas ir? Spriedums ir gatavs vienmēr apsūdzētājiem. Ja? Apsūdzētājiem ir gatavs spriedums. Dievam, ziniet, kas Dievam vienmēr ir gatavs? Žēlistība kabatā. Kāpēc? Kungs iedod man savu sirdi par šo situāciju. Es jums to saku, nu jau arī kā praktiķis. Jo man vienmēr ir bijis Pirmais, man viss ir skaidrs, es visu zinu, ja? tevi jārīkojās ja? ar rakstiem nobombīja, ja? un jēgas nekādas. Tātad, ko tu zini? Ko tu zini, kādas ir Dieva domas? Ko tu domā? Un pats galvenais, ko tu runā? Ziniet, ir taču teikts, nāve un dzīvība stāv mēles varā. Nu, un kas tad ir uz mēles? Nu, krieviski bija tāds teiciens, что пьяного на уме, то у него на языке, vai ne? Bet es ticu, ka tas nav tikai uz dzērājiem. À, tu iztulkojot, nu jā, jaunai paudzē, kas dzērājiem ir prātā, tas viņam ir uz mēles, ja? Nu, varbūt jūs zināt krievalot, un kā. Tas ir mums visiem. No sirds pārpilnības, mutē, runā. Ar ko pilni tavu sirds, tas to tu saki. Es ticu, ka mums jādabon savs sirds, pilna Dieva vārdu un savas smadzenes, pilns ar Dieva domām. Un ziniet, tas ir tas jocīgais veids, kā Dievs atnesīs mums dzīvību. Viņa vārds ir mūsu sirdī un uz mūsu mēles. Nu, slikti tā, ja, ja, ja mēs esam stāvoklī, kur Dievs saka, šī tauta man godā tikai ar savām lūpām, un viņas sirds ir tālu prom no mums. Tas ir ļoti ļauni. Bet parasti ir arī tā, ka mēs vienkārši esam pieņēmuši svešas domas, svešu viedokli, kas paceļās pret Kristus atziņu, un mēs sākam to paust. Ja? Un es atceros, kad bija Bībeles skolā, man iemācīja viena, vienu zelta likumu. Un es, es jums viņu atgādināšu šodien. Es teicu tā, ja tu nevar teikt neko labu, neko pozitīvu, Tad, kad tev ir grūti, smagi vai tev ir slikts, liels piedien, izdari vismaz. Tas nav maksimālais risinājums, bet izdari minimumu. Stāvi vismaz klusu. Stāvi vismaz klusu. Ja tu var pateikt labas lietas, ja tu var paslavēt Dievu, ej uz priekšu, bet ja tu to nevar, stāvi vismaz klusu uz negatīvo. Tas jau būs daudz. Un noslēgumā ir tāds virsraksts – Jaunā gada dzīvesveids domās un runās. Jaunā gada dzīvesveids domās un runās. Psalms 19.15. Psalms 19.15. 19.15. <clears throat> Un tā var būt gan mūsu apliecība, gan mūsu lūkšana Dievam. Pat lūkšana priekšā pateiksim. Lasam, 3.4. Lai tev patīk manas mutes valoda un manas sirds domas tavā priekšā, ak, kungs, mans patvērums un mans pestītājs. Paskatieties, viens pants, tur iekšā ir lūkšana, tur iekšā ir ļoti spēcīgs uh, apgalvojums, jeb apliecinājums, lai tev patīk mans mutes valoda. Viens – un mans sirds domas, divi. Apliecinājums. Kungs, patvērums, pestītājs. Tas viss ir vienā pantā. Tikai vienā pantā tas ir. Ja tu esi kungs, ja tu esi patvērums, un ja tu esi pestītājs, ko tas man nozīmē? Ko tas man nozīmē? Ko tas nozīmē tev? Psalms 49.4. Šie pat tās netāli. Psalms 49.4. Psalms 49.4. 3.4. Manas mutes runa, lai ir gudrība, un manas sirds pārdomas, lai ir dziļa patiesība. To tu var apgalvot katru dienu, to tu var lūgt katru dienu. Manas mutes runa, lai ir gudrība, un mans sirds pārdoms, lai ir dziļa patiesība. Ja? Ļoti bieži tā, kad atcerieties, kad Jēzus teica, nu, kad mācekļi teica, māc mums kungs lūgt. Ja? Viņš teica, nepļāpājiet kā pagāni. Ir jau labi, ne, neņem, neķer pie sirds, ja tu garu lūdzu, visi kārt.